Eh, hoi haiek badakie. Eh, guk egin diagio guelana, eran nahi behita eh, be, ez, ez zela normal, eh, eta zentako gu, eta prinsipio bat dela, e, bai, e, zan, e, zan kopiratuik. Eran nahi behita la libre circulación de zonbe de marchandiz, zuineke instituatu behita Europak, eta miga hoien ben eta lehen bizikoz izan ditit ofizialki zerratuik. Beaz, eh, uh, alderikatu txak, be, eh, kasi hiburte eh, sustengik izan gutuk uh, instituzionean dara batek. E, ho, bazutian, hau zibidez umait e, ez dakiat uh, din uh, erragina uken, bena dena den, normal tarsum ba baizik ez duk enetako ja ara zabaldu izan ditin, mugahoik.